hoc voto poios kai ho teore utes hoc voto poios tas sanidas skeparno pele kai en plaki kai homalisdei to e trupano e trupae te machairidi glufei tais peronais henoi cae colle collae kai exponei placas trapezdas quisti Ho torneutes, e fu pobatu cace tornuei toe tornoe, en torneuticoe batroe, sfairas, coonus, eikonia, cae alla homoia toreumata.